uyu ni umwanya w'ikiganiro mukomeje kubyumva iwanyu havugwa make mbere manze sabe imbabazi kuri kano kanya gashoboye kurenga kare ko ni kumvo zitatuvuye ko mutubabarire kandi murakoze kutubabarira cyane nuko rero kuri mikoro muri kumwe na Elahari Lakoze François Kimana niwe ari mu buhinga bw'ibyuma ikiganiro na hewanyu havugwa amaki aho mutubwira amakuru tutamenye aho muherereye ngaho mu kibano ah, na cyane cyane ah, ku makuru usanga abamenyesha amakuru batashoboye gushikira kugira ngo bashobore kuyavuga kuvuga canke uh, amakuru tutaba twaravuze neza nk'uko ari uh, mwebwe rero nk'ijisho uh, ryacu ni mwebwe rero uno munsi mutubera bamenyesha amakuru kugira ngo mutubwire rero amakuru tutashoboye kumenya ngaho iwanyu inimeho n'izazi musanzwe mumenyereye ni kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na kane amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu canke ku muhora wa limitere kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi irindwi ubusa mirongo irindwi ndasubiramo ko umuhora wa limitere ni kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani uh, na ku muhora wa rewo ku muhora wa rewo mutubabarire ni kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu ku muhora wa limitere ni kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi cyangwa mutwakure kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu ikiganiro naho iwanyu havugwa make mutubwira amakuru tutamenye aho muherereye mutwakura rero muraheza mukatwibwira akazina n'aho muherereye hano mukadushikiriza amakuru tutashoboye kumenya yabereye ngaho iwanyu tutashoboye kubashikiriza Eh, uri ku murongo alo amahoro neza ninda twakuye ego ninda twakuye twakuye ari yewe ndi umuntu witwa claude ego claude twakuye uri hehe eh, ndi butezi mu ruyigi ego mu ntara nshasha ya buhumuza ego mhm. ku mutumba wa muyange ego uh, claude uh, ngaho mu ruyigi ku eh. ruyange n'ayahe makuru tutashoboye kumenya makuru ndashoboye kumenya naya makuru ya kajya gakarata ko kwivuriza ko kabanyagihugu bato bato kam ego eh kajya gakarata twebwe tudikagurwa amahera make cyane mugabo ugiye ukarondera usanga ukagura ibihumbi icumi ibihumbi munani mhm, claude mu rw'umukazi kagurwa amahera angahe mwebwe muzi uvuze ati tukazi kagurwa amafaranga make mhm, no munsi muri ko mukagura amahera angahe Alo? Oui, turiko turakumva kuri radio isanganiro. Uyu munsi eh, muri ko muraka eh kumahera 2003 mugabo iwacu bare mu by'ubuvuzi bariko hagurisha ibihumbi 10 kabonetse. Mm. Ari ikibazo kinini cyane natwe hari umuntu aba yarenze wibaza ngo ugiye kwitura ahantu ushobora gukirira ugaca. kugira ngo bumve yuko abariko baraduza kuri ako gakarata ah, eh. baheze bakurikiranwe babazo n'igituma baradugije kuri amafaranga. yego imyidogo ni myinshi cyane abagejeje intwaro barabyumva barabizi ni imyidogo mu bantu baba bagwaye ni myinshi cyane mhm. twese tugiye turabona ko bitari bimeze neza yego ariko none mu ntwaro n'irihe jambo nk'ihumure baheza bakabaha mu gihe babituye mu bituye mu mhm. bw'inene twene ko tuba tubona twe tuba dufata igiciro cya leta mm. mm, ibyo nabyo biri mu bintu bibi cyane biba biriko biracafuza intwaro ego eh, claude ariko iyo mubibwiye abajeje inkurikirana nabo baraheza bakababwira ati bakadugije kubera iki burya umuntu iyo agwaye aba akwiye kubungabungwa nk'uko amagara amagara n'amazi mm. twe eh, biratubabaza cyane kabisa biratubabaza n'ikintu ababijejwe nyine bogenda kuhagenzura bakabimenya bakumva amarira abanyagihugu tuba dufise mhm. ariko gakorode egome nibyo ah, amagara n'amazi aseseka ntibayore ariko ah, mugabo amagara n'amazi aseseka ntibayore Eh. ariko mugabo abajeje intwaro ngaho wonye ku ruyange eh, eh. nibo oh, mukwiye kuvugana mukabegera mukababwira ikibazo gihari kumbure hari aho ushobora gusanga mutakibabwiye kugira ngo baheze babaze igituma ako gakaratu n'umusirikare ko karagugwa ibihumbi icumi ngaho oya twe turabimenyesha turabimenyesha turabimenyesha tukavuga hari nk'aho uvuga bakajyana n'ubugiriki kandi ari wowe ubandwa mu kibuga babona wabanduruje mu urumva ko ari ikintu kibi cyane ariko claude binaniranye ngaho ku mu ntwaro zo hasi muraheza mukitura mm. ko murafise uburenganzira bw'uko muheza mukitura no mu ntara cyangwa muri komine none mwumva umuntu atumbereye nko kuyivuza bigaca bigenda nk'uko reka ujya kuyivuga nawe ujya kuyivuga abamanye ibintu byo kutamera neza ntibakira mhm. rero ni uko ego mm. claude dushimye kubimenyesha kugira mwumve izo ngorane ko zihari mu bintu by'ubuvuzi ego urakoze cyane kubitubwira mm. ariko mwegera intwaro zibabariza igituma ah, iyo karata mm. yaragiye ku bihumbi umunani igugu ibihumbi bitatu ababicejwe baze baje kuja barabara bakabisa twe ntibimeze neza kabisa mu bintu by'ubuvuzi wacu urashobora no kugwara ukazona barakwandikiye n'imiti bakunguja ngaho hepfo kuri farumasi nawe hantu wagiye utumbiriye ko kwa muganga mm. intwaro zo ego claude ariko intwaro ni ukuzizera kuko nizo zibifise mu minwe nizo zoheza zikamenya ati ibi byaduze kubera ibi ntawe ubizi igicuma ntawe ubizi oya ariko ntitwibaza nimvo z'ababa batwara intuzeya babona akaboko karamye oya ariko ntitwoce tubivuga uko claude abajeje intwaro baraheza bakavugana n'ubushikiranganji mu byo bujeje harimo amagara y'abantu no kurwanya mm. sida bagaheza bagatorera umuti icyo kibazo cy'ubwo bukarata twe tuvuga tuzobandanya tuvuga bitagenda neza neza cyane n'ubu mubandanye uh, mwitura mm. intwaro mubishuza mubabaza aho bigeze kugira ngo bandanye bavuga n'ubushikanganji bw'amagara mm, y'abantu kandi murakoze cyane kunyakira n'imisi yose muzokwama ndiko ndabimenyesha sawa sawa Claude urakoze ngaho mu ruyigi mu ntara nshasha ya buhumuza sawa cyane mugire ibihe byiza sawa sawa nuko rero ikiganiro naho iwanyu havugwa amaki muratubwira amakuru tutamenye aho muherereye canke ari amakuru dushobora kuba twarashikirije ukutari ko kubera ko umumenyesha uh, amakuru ntaheza ngo ashike hose uh, rero muraheza mukatubwira hari uri ku murongo alo orara yamaze kugenda narwo rero ndababwira yuko uh, muraheze mukatubwira amakuru tutashoboye kumenya cyangwa tutashikirije neza kubera ko uh, ari mwebwe muri ngaho ku rubuga muyabona mugaheza mukatubwira ati ngaha uno munsi bimeze uku n'uku n'uku maceri kumwe na joel ahirakoze kumwe na francois kimana niwe ari mu buhinga bw'ibyuma umubyeyi w'abarundi bose kuva kera waba kanyuri kagahugu kamata n'ubuki mu mahirwe mu magorwa abarundi twarurunani kera twasangira byose nta hari uri ku murongo alo alo muzana murahamagara kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu canke kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi ikiganiro nayo iwanyu havugwa amaki mutubwira amakuru tutashoboye kumenya canke mukatubwira amakuru mushobora kuba mwaruvuze ariko tutayashikirije neza kubera ko abamenyesha amakuru ntibashika hose n'umwanya rero wanyu hamutubera abamenyesha amakuru baho muherereye ngaho mu kibana. guhinga mu imbuto y'ububisha n'ububegito abarundi baca batangura gucanamo no gukebana yuzuye hari undi ari ku murongo alo ndetse yane ndi matara muri komine yagutse yagwibaga Mm. viyane ngaho mu ntara ya bujumbura yagutse mu ntara ya bujumbura mhm. viyane ngaho igwibaga n'ayahe makuru tutamenye aje makuru dufise mutamenye dufise akabazo k'impuze k'ifumbire yego mhm. turatera kamo ababijeje kugira ngo badufashe turonke agafumbire ko twaraheje gusiza mu myabo n’isawa sawa tusigaye turindiye agafumbire kweri mwarahejeje gusiza Mhm. ariko none eh, bababwira yuko ibijyanye n'ifumbire bimeze gute bo twari tumenyereye twiyandikisha tukariha base mhm. eh, ibyo rero barabikoze babicejwe twarabishyira base vuba turindiye ko batubwira ngo turihe ayasigaye kugira tugombore amace duteragira mu myaro ariko none ntibigeze babamenyesha ikiringo cy'igihe bazoyibazanira oya ntabyo baratubwira tuguma twiteze tumwanya n'umwanya harageze mugabo tukabona ko umenya biriko birateba Mhm. mwaragiye none mu bajeje intwaro uh, murababwira eh. ikibazo kijyanye n'ifumbire yego tuguma tubibamenyeshwa n'abanyene barabika kandi n'abanyene babasanzwe harimo abarimyi abajeje rero kubidufashamo batoza amafaranga batubwira ati turarindira umwanya n'umwanya barashaka kubizana rero boshiramwo ingogo kugira ngo dukunde dutere ku mwanya mwiza mhm. viyane rero ko muri kumwe muri murunani n'abajeje intwaro mm. muca murindira kugira ngo nihagera icyo kiringo mm. bazaba babahaye n'icyagera ifumbire muzoheza muyironke ko muri kumwe n'abajeje intwaro ico kizoheza gitora umuti yego kandi natwe bazo mm. ayandi makuru nayo nabashyize amakuru ajyanye n'ibarabara rya rnsf ibi ni ibinogo birarenze kwera ibyuma ndabona ko bigira ingorane n'abiyideparase ari nk'abantu bafite amagara make bari nko ku moto usanga ari ikibazo kwera itura mhm. bosaba ababijejwe nka leta kwera idufashe natwe tukorerwe ibarabara nk'abandi kwera mm. ego biba byiza ibyuma birahageserera hari ibinogo birarenze ego ariko none mwebwe nk'abahegereye nk'abahegereye eh. cyane ibikorwa rusange none muraheza mugaca mubikorera hehe Eh, birakorwa mugabe bya kaburimbo usanga ari ikibazo aho yaba usanga umuhenegihugu adashoboye rega viya ni iterambere iterambere rihera mu nzu iterambere rihera ngaho mu kibano rikaduga rigashyika hejuru aho dushobora turabikora mugabe kaburimbo naho usanga twebwe turengewe mm. rero mu mm. kurindira yuko uh, leta nayo ibikora kuko uh, mu byo itegerezwa gukora ibyo birimo ariko mu kurindira namwe muraheza mugashyiramo ingufu mugashyiramo n'amaboko hama eh, leta mukaza gusahiriza aho mwatanguye na bwoko bw'iterambere kandi turarindiriye ko nabo nyine baba ko baguma bahashajya barabizi turizera neza ko bagiye kwitunganya mm. ego ego viyane ngahigwibaga urakoze cyane sawa murakoze kandi nabwo twari twategeye kuronka umurongo sinzi ko mu gitangura uyu mutubabarire twabwiye twacerewe gatoya muga gatoya cyane sawa murakoze cyane ego urakoze nawe viyane ngahigwibaga mm. mhm. nuko rero ikiganiro naho iwanyu havugwa make murahamagara kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi muratubwira amakuru tutamenye amakuru uh, dushobora kuba twaravuze ariko ntitwayashikiriza neza nk'uko biri ayabereye ngaho mu kibani iwanyu rero ni umwanya wanyu kugira ngo uno munsi mutubere abamenyeshamakuru muri uno mwanya mutubere abamenyeshamakuru muheze mutubwire amakuru y'imvaho ari ngaho iwanyu tutamenye twasangira byose nta muryano wavurwa twamye n'abamuga umwe abagabo b'ukuri twese turi bamwe twose rimwe dusa nk'iy'akabisi n'agahiye yemwe turabavandimwe turabavukanye turabarundi twese akava amahanga ngo baze baduciye mwimirwi baje badushinga mw'imbuto y'ububisha n'ububegito abarundi baca batangura gucanamwo no gukebana halo uri ku murongo halo amahoro ni ku ego ni ku washitse agira tubabwire natwe ego ninda twakuya twakuye ari hehe niyo ngabo rodrigue abakuye ari bubanza muri komine rugazi ego mu ntara nshasha ya bujumbura mu ntara yagutse nshasha ya bujumbura egome mhm. rodrigue rero twagira tubabwire ikibazo nshasha dufise mu butungane mm. mutubwirire umushyikiranganje w'ubutungane agendera ubutungane n'ukuri turi ko turarenganwa mu butungane ari ariko ga Rodrigue uh, ikiganiro mutubwira amakuru tutashoboye kumenya yabereye ngaho iwanyu aho muherereye mu eh. kibano uh, uti eh, rero eh. mufise urubanza ariko ruri muri sentare rugezehe rugeze muri kuruda pere kandi ikintu nsaba no kuvuga papa agomba kunyihakana ariko nabasabye ko twokora igipimo ADN rentare yaranze kukintunganiriza kandi cyumvikana ariko none uh, muri kuruda pere uh, urubanza eh. bategekanya ko bazorubacira ryari twaraheze ni ukuvuga aho twagiye turacaho hose papa naramucinze mhm. ndamutsinda no mu muryango umuryango urakorana uramubwira uti uwo mwana ni uw'iwacu ariko aragenda muri sentare nkuru y'igihugu ya bubanza ndamutsinda arandementaniriza ariko sentare irantunganiriza ya bubanza mm-hmm. hama tugeze i bujumbura naho baca bafuta ubwo sentare zose baciye mm-hmm. ariko nababwiye uti naze tugende ku gipimo adn papa nawe aragitinya rwose yaracanse ariko Rodrigue none abajeje ah, intwaro icyo kibazo barakizi cyawe kugira ngo babandanye baguherekeza gutyo mushikane mbere no mu butungane erega nka twebwe tutagenda dutahura ibintu turagenda bamaze kutwitwarira cyangwa tukitwara turitura ubutungane twaba tumenya ngo bizohera mu butungane birangira turenganijwe nk'ubu sinumva ahantu nawe kwitura ahandi Mhm. Eh, Rodrigue ni ukubwira kubwira nuko eh, woheza ugasubira hariya mu kibano aho bakuzi eh. cyane siko kuvuga mu kibano ubu yaranje papa ntashaka ko tuburanira ahantu bamuzi mhm. rero ubu ikintu kiri ko kirambabaza kandi ubu rero abantu babyingiyemo n'abantu twahitiye dutinya muri kahise mutinya muri kahise yego kubera kahise kabo ah, rodrigue kubera ko ah, ko kahise atabimenyetso wovuga bituma mubatinya ah, nuko cyo nokubwira nuko wowe woheze ukegera intwaro abajeje intwaro kuko bafise inguvu nyinshi kugira ngo bashobore kugufasha gukurikirana urwo rubanza rwawe erega burya abanyakubaha mumenyeshamakuru mm. uno munsi abantu bene ibyo oye abantu bagusha amafaranga bakoresha inzira byose kugira ibintu bya urubanza rwawe ntirutere intambwe mm. rodrigue n'ukuri ndi mukuri na wewe na mwebwe nyene abantu mushikana amajwi kure none oh. n'umuntu dufata agomba kugwiha akantu ukamubwira uti jewe naje tugende ku gipimo adn niyo nyishu ya nyuma ubutungane ubutungane nibwo bweza umuntu Rodrigue eh, eh. kumbure ikibazo cyawe eh, bariko barakurikira hadiyo isanganiro abatari bato bakorera mu by'ubutungane bazoheza bagufashe kugira ngo ibyo wemererwa n'amategeko uheze ubishikeko nyakubahwa mhm. natangajwe nuko banciriye ubwo gufunga umwaka wose kandi icyo ndi nsaba kiri mukuri none kujya ku gipimo ADN kandi ari cyo nzokiriha yogitinya nka ndetse ntari kakimushigikiye ubutungane Rodrigue nicyo gituma buriho uh, bazoheza bagutunganirize ku byo uri kurasaba kandi nibaza yuko uh, muri ko muraburana uraheza ukunguruza nawe urubanza rw'iwawe siko none ego nukuri ubutunga umushikiranganje ubutungane niyo abatwumva narabadutunganiriza ego bariko barabikurikirana bazoheza bagutunganirize ubutungane buzokweza nibantuma nibantuma ko nejo norenguka nkabibabwira ni RPA 21 katrezen katrezen 4 lindira lindira rero ica ubutungane buzovuga ah, kuri wewe hanyuma ah, udashimye nibaza ko amategeko azokurekurira kunguruza siko murakoze cyane nawe rodrigue kandi abantu bafite ibyo bibazo ni benshi mu banyagihugu baranashaka no kwirihira bakabanigira mu menshi mhm. oya ntacu imana idufashe abyumvire yumviriza ibibazo byacu yongera aduhe n'ikiganiro kugira ngo azarumviriza n'ibibazo byacu muhezagiye sawa sawa urakoze rodrigue nikiganira iwanyu havugwa amaki mutubwira amakuru tutamenya ariko arabera ngaho mu kibano iwanyu cyangwa amakuru tutashoboye kubashikiriza nk'uko ari eh, kubera ko murazi ko abamenyesha amakuru badashobora gushika hose uno mwanya rero n'umwanya wanyu aho mutubera abamenyesha amakuru mukatubwira amakuru ariko arabangahe iwanyu tutashoboye kuvuga ni kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi murashobora kutwakura kandi kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu elahira irakoze niwe mukiri kumwe francois kimana ari mu buhinga bw'ibyuma twese turi bamwe twose rine dusa wi ninde twakuye wi turi ko turakumva ninde twakuye twakuye n'umukunzi wa radiyo eh, isanganiro ku izina rya byizigiro mu ishyamba mhm. byizigiro ah, ngaho mu ishombo n'ayahe makuru tutamenya hashagiwe ah, amakuru mutamenye ngewe ngo ngaruka kubishaka ikibazo cya hasi uko ukuvugana ngo ntera kamo imvukira no kuri barabe barabe ukuntu bobikora hasi iyo soko yubakwe ni ukuri mhm. eh, ariko igeze hehe kugira ngo ni ah, isoko baragize imishinge barashinga amakorona ariko twarabuze iyo byahereye mhm. ariko none baje gushinga ni ba mwavuganye ah, kubera ko kubaka isoko n'iterambere rusange inshinge yarubatswe amafondasiyo mugabo ntitwabonye oh rana byizigiro yamaze kugenda ikiganiro na iwanyu havugwa amakimu tubwira amakuru tutashoboye kumenya ariko arabera ngaho mukibanaho muherereye iterambere ry'abarundi maze dukomeze ibikorwa by'itere ry'igihugu cyacu ntawatora watoranya ubwoko nawe watoranya umutumba twese turi ingenzi z'isi turabana bimana twamize bw'umuzirikanyi kwa hari ubumwe hari byose usagare umunsi rimwe hari uri ku murongo aro amahoro neza amahoro ego ninda twakuye twakuye ari hehe nitwa sibomana obesi inde mu ntara ya buhumuro inde sibomana muri komine butaganzwa mu ntara ya buhumuro sibomana obesi obedi ego ngaho nye muri muri butaganzwa n'ayahe makuru ga obed tutashoboye kumenya amakuru mutashoboye kumenya eh. tuba turafite ikibazo cy'inzoga inzoga za burarude hmm. tuba ni amakamyo atuzana mu kabo mbona niyo duciye hmm. badakabera umutohoreze mu tubari twe Mhm. none gawubedi iyo mubonye ziriko ziraza ngaho muri butaganzwa nta nta madepo asanzwe mwebwe murangura ko izo nzoga ngo muje kubaza murabe ko zoba zihari cyangwa zitahari urara obede muri butaganzwa mu ntarashasha yabuhumuza Yiriko ravuga ikibazo ku kumburengira ngo agatelefone kaza kumukundira araheza agaruke ikiganiro nayo iwanyu havugwa maki mwakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu canke kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi muratubwira amakuru tutashoboye kumenya aberengaho mu kibano canke amakuru tutashoboye gushikiriza neza kubera ko tudashobora gushika hose rero muri uno mwanya n'umwanya wanyu kugira ngo mutubere abamenyesha amakuru mutubwire ayo makuru tutashoboye kumenya cyangwa ngo dutohoze neza bantu bose umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu umugabo w'ukuri arangwa n'umutima yicaye umugabo w'ukuri arangwa n'ibi Guri Makama Gwari Amahoro Ahari Hose Makama kiganiro naho iwanyu havugwa amaki ikiganiro uh, mutuyagira ku makuru tutashoboye kumenya yaberengaho mu kibano iwanyu cyangwa n'ubunyene hashobora kuba ariko araba nuko uca amakuru dushobora kuba twarashikirije ko ntitwayashikiriza nk'uko bibereye kubera ko tutashoboye gushika hose nuko rero muri kumwe na Elahi irakoze francois kimana ari mu buhinga bw'ibyuma murakura rero kugira ngo mutubwire uh, amakuru ashobora kuba ariko aravugwa ngaho iwanyu canke yabaye tutashoboye kumenya kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu canke kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi canke mutwakure kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri canke mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu ikiganiro n'aho iwanyu havugwa amata alo ego nitwa arisitide muri kanyosha hmm. arisitide ngaho mu kanyosha n'ayahe makuru tutashoboye kumenya amakuru ushobora kuhashyikiriza mm. ni amakuru ajyanye n'abademobirizi mm-hmm. ubona haratangiye imfashanyo ku bademobirize hari umwe bayaronse n'abandi batayaronse ariko tubarize impamvu bataronse ego ariside ariko abo bademobirize uvuga nabo ngaho mu kanyosha yego e, tubwi no mu kanyosha yego nabo ngaho muri zone ya kanyosha yego mm-hmm. Eh, none niyo nk'iyo basubiye kuronka ubwo buryo abandi turabura ntituzi ngo byapfiriye aha ntituzi icyaba kiravuyeho ariko none mwaragerageje kubaza ababijejwe na cyane cyane mbere no mu bushikiranganje muba mukukira kugira ngo bashobore kumenya ko hari ikibazo gishobora kuba cyarahabaye erega hari aho usanga arsitide hari ikibazo cyaba cyarabaye kijyanye n'ubuhinga ugasanga ntibamenye ko uh, hari abataronse n'abandi baba bararonse mwaragishikirije ngo twaragiyeyo mhm. bivanye n'intonde twari dufite zo kuva kuri bibiri hepfo twademubirijwe ko urabona mhm. ko harabaye isasuma ritandukanye mhm. ego tubisasumisha mugabo tugeze ko ubwo buryo buboneka tubona ko ku ntonde zisohotse harimo ababonetse n'abandi zitabonetse mhm. tubagigira kugira ngo turindire nta nsiguro Mm. ariko uh, none uh, abo bashobora kuba batashikiriwe uh, nk'uko wari ubivuze boba neza neza ari abo muri zone ya kanyosha cyane baratandukanye ni benshi bari mu mihinga itandukanye alo Alo? Oui, nariko ndakubwira Aristide ndakubaza yuko icyo kibazo coba gifise abademobilize bo muri zone ya Kanyosha bonyene. Twebwe aho tugeza intuzi abandi ko barashoboye kubura cyangwa bararonse twebwe aho tugeze niko muri kanyoshya barabuze mm. kabisa habonetse ko baronka bake abandi turabura ntuzi rero tuzi ko n'abandi biba byagenze kuko nyine kuko tugenda tuba duteruka tugenda mhm. rero ah, ego arisitide ikintu kimwe washobora gukora ni uko mwomanza mukaraba mukabaza mukumva yuko eh. atari ikibazo cyabaye mu kanyosha honyine hama musanze orara side yamaze kugenda ku mbure hari undi ari ku murongo aro amahoro amahoro neza ikiganiro cyageze ego nico uterefonyemo nyine cyatanguye ahubwo kiza kiri no ku musozo mm. ego ninde twakuye twakuye ari hehe ino mu rugazi mhm. mu ntara nshasha ya bujumbura Eh, ninda twakwiye none ndi ntabanga nasaga gushyikiriza ikibazo oh, ni umwanya w'ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki muri gira ushikirije ni ku munsi wa gatanu kuva isaha zibiri gushika isaha zitatu eh, ego Mm-hmm. w'ukuri arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bantu bose umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu umugabo w'ukuri arangwa n'umutima ari ku murongo aro amahoro amahoro neza ninda twakuye twakuye ndi ntabangane no mu rugazi ego ntabangana ni wowe ugarutse eh. mhm. nayo aho makuru ntabangana tutashoboye kumenya yabereye ngaho mu rugazi amakuru mutamenye mu mm. kibazo cy'amazi mm. ahibuhanza amazi ni makeya no ku mashuri amazi ntiyigera aboneka Mm. ariko uvuze ngo ni makeya umenga arahari uwundi mwanya ngo ntiyigere aboneka urabona ni makenya kubera hari amabombo afika kuri atatu abenegihugu bavoma ko mm. amazi abonekana dukenya dukenya rwose nk'ibido igashobora kuzurira ni ukuvuga nk'isaha cyangwa iminota mirongo itatu mm. ariko none niko byamye ah. biri kuva kare oya kare kare bagitangura kuyakora amazi haraheze mm. kuvuga ni ukuvuga haraheze nk'amezi abiri amazi aboneka akwiye mhm. ariko ga ntabangana byoba bimaze igihe kingana iki ariko harazaho amazi makeya mm, bimaze igihe kitari gito nuko ugereranije ugereranije yoba ari nk'amezi angahe cyangwa imyaka ingahe ngereranije intuzenye mm. ah, ah, igihe giheze amazi aza make make mm. eh, nibaza yuko baba baheze nk'imyaka ibiri nk'imyaka ibiri eh. mhm. none mu ntwari icyo kibazo ntibakizi mm, none bakareka kukizi kandi bakiboneraga twe dufite ikibazo y'uko mm. ahi buhanza ni makenya mugabo abaye makenya kandi nko ku mashuri hoho mu kiringo amazi ntiyigera aboneka n'abanyeshuri badakuvoma mu mwonga mm. ariko uri kuraraba ukuntu urundi ruhande rwo mu itebero amazi ni menshi cyane rwose ni menshi araheba akiyifeza kandi hari n'amabomba akwiye mm. none ariko baraheze bakababwira ko byaba byaravuye kuko kugira ngo ayo mazi agabanuke tubajije nta kintu na ஓ இல்லைல்ல நான் வாங்கண்ணா ari mu rugazi atomazi ni makeya kumbure agatelefone gaciye kamugora ataraheza kutubwira kumbure ntibyaza gukunda umwanya ukadukundira ngira araheza agaruke n'ikiganiro iwanyu havugwa amakima cari kumwe na Elahi irakoze François Kimana impinga bw'ivyuma murakura kuri 76 ubusa gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyane kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi akijyana kandi bujyana na kaburimbo kuko igitsure aba afise icyakubariye ukaza wumva wajya muhimbira ujya mugesera yongera iki sha heza umwegere oya ntumutinye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 ngo zisambugubira vye kenshi n'urusaku abantu bagwana kenshi bivuye ku rubugu ukaza wumva kwerya ngo ujya muhimbira iyo ngira ikigeusha eh! umwe akadadaza n'uwundi akadadaza akaburamwo umutima umenetse vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi kutavugana ni isoko ry'amazime raba muyage muzibukire ibyo imbere ijambo ririca ritishe naho hari uri ku murongo alo amahoro neza ninda twakuye twakuye arihe ndi mu ruziba mu ruziba ninda twakuye urashobora kutubwira akazina ni izahake yego izahake ngaho mu ruziba n'ayahe makuru tutashoboye kumenya ikibazo cy'inzoga kiraturengeye kwe inzoga mm, mhm. urasanga amuseri bayigurisha ibihumbi bitandatu abandi bitanu mm. turi bene igihugu uronka twebwe tuzi inzoga iri kuri tenoromari mm. angahe eh, angahe kuko hari iri ku bihumbi bitanu hari kuri bitatu n'amajana atanu ikirere aho gisanze n'ibihumbi bitanu ibihumbi bine mm. amutera ibihumbi bitandatu mhm. none rero barakwiye kukirabira umuti kubera twebwe ntibitunezereze none ga izahake ntimuheze mukabibwira abajejwe intwaro ati ngaho none gashanabone ko baba babize kandi baba babyumva twebwe turi abantu bato bato batwaka tugira gute ariko ni byiza yuko muheza mukegera abajeje intwaro erega iyo umuntu nkajya umushefu dokate ntaheza ngo ashike hose hari aho bitamukundira ko azunguruka mu bubare bwose kugira ngo abirabe ariko hmm, mwebwe abatwara mu mubera ijisho hmm. niko bimeze umenga sinzi twari abo dufata nta ariko mwebwe namwe abajejwe ni mwebwe mutegezwa kumubera ijisho kugira ngo mumwereke ibitari ko biragenda neza rero iyo mutabivuze hari aho abajejwe intwaro badaheza ngo babimenye kugira babihagurukire none tuvuge ko baba batabizi bafite eh, birashoboka ntibabe babizi kubera ko usanga batajya mu bubare bwose ngo babimenye mm. eee eh. none ni hose baba bari ko baradandaza ayo mafaranga hari aho usanga eh, rumva n'ububare bumwe bumwe ni byiza yuko rero iyo icyo kibazo mucumvise muheza mugaca mubibwira abajejwe intwara ati hano ah, bariko baragurisha amahera atemewe n'amategeko sawa sawa murakoze sawa urakoze cyane zahake nawe ngaho mu ruziba mm. Mm. nuko rero ikiganiro naho iwanyu havugwa amaki dusa n'abariko baraje ku musozi wacu ariko turashobora kwakira nk'umuntu umwe cyangwa babiri bashobora kwakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi mutubwire amakuru tutashoboye kumenya ngaho iwanyu cyangwa amakuru dushobora kuba twarashikirije ariko ntitwayashikiriza neza erahira irakoze niwe mukiri kumwe na francois Kimana ari mu buhinga bw'ibyuma alo ni amahoro neza hmm. n'iyitumi yarase nka bamba mu ntara ya bubanza ya kera ku mutumba wa hmm. munaniro hmm. ngaho none muri munaniraga ehasite n'ayahe makuru tutashoboye kumenya amakuru mutashoboye kumenya hmm. ni uko ibintu bimwe bimwe twari turi iwacu byagiye birasimba by'ibitandatu nk'ibiki n'ibiki nyine iwacu nk'ubu n'ikigo cy'amavuta usanga rero twari ku umunani hmm, kandi mwahora muri gura ngahe twara bitanu hmm. ibintu byajya bitunganye nk'ibiciro by'imiceri umuceri hmm. nawe muri ko murawugura ngahe orara yamaze kugenda ehasite eh, ndetse ndababwira yuko ikiganiro gisa nuko turi ko turaja ku musozi umuntu umwe gusa turashobora kumwakira gutya agaheza akatubwira ah, amakuru tutashoboye kumenya aho aherereye kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi bashobora kutubwira rero amakuru tutashoboye kumenya nk'umwe gusa turashobora kumwakira ikiganiro gice kirangira we burundi ngira ndakuririmba yewe burundi ucurarange yewe burundi ngira ndakuririmbe yewe burundi alo mahoro cyane ninde twakuye twakuye ari nitwa erivisi ndi ku ntambwe ubanza mm, erivisi Eh, nagira nicyo kibazo hmm. abantu badandaza ibinyobwa bya buraludi hafu ah, namba hmm. akerekana yuko bihumbi bitandatu hmm. na bitandatu n'atanu kandi abategetsi bayibona ariko bakijyanye bayibona bashaka rero dusabe abo bari hafi badufasha badusukira badufashe ariko ariko garivisi uvuze ati Elvis uvuze uvuze ngo abategetsi babibona ah, ntushoboye gutomora neza ukuntu baba babibona bashatse kuvuga abatware guhera kuri nyumba kumi dokarike mm. n'abandi ba shebudozone mm. ariko ntacyo babivuga ko umenga nibo bahaye uburenganzira bwo kubicuruza mm. ariko mwebwe none murashobora gufata eh, eh, mugashobora gufata nk'intambwe ya mbere kugira ngo mushobore kubwira abo bajejwe intwaro ati ibi bintu mubona bimeze gute ntako tutagerageza mhm. nerivisi rero ari ibubanza mu ntara shasha ya bujumbura yagutse ni hano mbere duciye dusozerera na kino kiganiro aho iwanyu havugwa amakini kiganiro rero mutuyagira ku makuru dushobora kuba tutamenye cyangwa amakuru dushobora kuba tutashikirije neza kubera ko umumenyesha amakuru adaheza ngo ashike hose reka rero nshimire mwebwe mwese mwatwakuye muri mu mihinga itandukanye y'igihugu cyacu cy'u Burundi reka nshimire na mwebwe mwese mwatwakuye ntibyakunda turabashimiye cyane